Večeras, draga braćo, ime koje ćemo govoriti, koje ćemo spominjati, je ime od velikog značaja. To ime nosi naziv El koji ima značenje u našem jeziku onaj koji mnogo daruje. U arapskom jeziku se koristi ovaj izraz za čovjeka, tako da se opisuje čovjek ovom, ovom osobinom, ovim svojstvom, pa se kaže da je čovjek vahim, onaj koji nešto da. Isto tako došlo je da je čovjek taj koji nekada puno dariva, mnogo daje, vahab, pojačanog značenja i slični drugi značenja. U većini slučajeva se znači, spominje kada neko nekom daje hediju, poklon, pa se spominje da je znači, darovao ili dao taj dotični poklon osobi. Allah dželle spominje ovo uzvišeno ime na tri mjesta u Kur'anu. Mi znamo poznatu dovu ovoj sure ali Imran gdje Allah opisuje i ukazuje na osobinu vjernika kako treba da doziva svoga gospodara, kako treba da traže svoga gospodara, pa opisuje ovu dovu koja je jako potrebna da se nađe kod nas, u našim doma. Allah Žešan kaže Rabbena la tuzze kulubena ba'de izhedejtena wa heb lana min ledunke rahme inneke Učiš dovu, ali jednu posebnu dovu gdje kažeš Rabbena la tuzi Gospodaru naš, ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si nas uputio na pravi put. Zaista jaka dova i koja je potrebna da se uči nakon upute, jer je Allah taj koji upute naša srca. I ne dozvoli da naša srca skrenu sa pravoga puta nakon što si nas uputio. Podari nam o sebe neizmjernu milost i blagodat. Inneke antal wahhab, zaista si ti onaj koji mnogo daruje. Pogledajte završetak kuranskog ajeta i mi smo kazali da sva imena obuhvataju sadrže jedan edeb način dozivanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Fadu'uhu biha. Završetak ajeta djela što kaže velillahi ul husna. Zaista Allah posjeduje najljepša imena i vi ga dozivajte njima. Ovo dozivanje Allah Tebare Kvetala treba da bude sa jednim edebom, znanjem kako ga dozivati, kako od njega, kako njega tražiti. I u ovoj dovi kada tražimo uputu, da Allah te bare ne, ne skrije naša srca sa pravoga puta i kada tražiš doviš za milost, na kraju tražiš od koga? Od onoga koji dariva. Završava svoj dovu al Opisuješ gospodara da je on takav kako se sam sebe opisao u Kur'anu ili sunetu poslanika sa sebe. Na drugom mjestu Allah Đelešanuhu govori u sudu Sad, deveti ajd, gdje kaže Am indahum hazainu rahmeti rabbike l'azizil wahhab Da li oni posjeduju, a mi ćemo ajd govoriti u cijelosti, u nastavku dersa, da li oni posjeduju Allahove riznice milosti, a oni ne posjeduju, znači Allah negira s ovim pitanjem, pa na kraju završava da je on El Aziz il Wahab, da je on koji je moćni, i silni, El Wahab koji daruje, znači te riznice koje on posjeduje, iz njih može darovati i davati samo onaj koji posjeduje, a on je El Wahab, istinski gospodar i vlasnik tih riznica koji daruje kome hoće, koliko hoće, kada hoće, i u tome ga niko ne može, niko ne može spriječiti. Zatim Allah u kuranskom ajetu gdje opisuje govor Sulejmana, ali i salatu wasalam, kaže Kale rabbi gfirli wahebli mulken Gospodaru moj, oprosti mi i podari mi vlast. Suleman ali i traži vlast od Allaha kao poslanik. A vidjet ćemo kako je vlast dobio. Podari mi, kaže, vlast la jembeli li ehadi min ba'di, vlast koju neće niko sličnu dobiti nakon mene. Posebnu vlast, veliku vlast, koju niješ nikom drugom darovati. Zatim na kraju kaže inneke a zaista si ti taj koji daruješ, koji mnogo znači dariva i od takvog gospodara traži i opisuje ga da je el i od njeg traži tu vlast i moć koju mu je gospodar svjetova na kraju podario, što ćemo mi vidjeti u nastavku predavanja. Kada se odnosi na Allaha te bareke vetala, značenje ovoga imena, znači jeziku smo vidjeli da čovjek može biti opisan ovom osobinom, da on daje, ali ćemo vidjeti isto tako da postoji jako velika razlika između stvorenja koji daje nekome nešto i onoga što gospodar svjetova daje. Znači postoji velika i ogromna razlika između stvoritelja i njegovog davanja, darivanja i ono što stvorenje međusobno daju jedni drugima. Ibn Đari Ulah kada je komentarisao ovaj ajet da je on taj koji puno daruje, kaže to znači ti si onaj, opisuje Allah Tebare koji daje svojim robovima uspjeh. Znači gospodar svjetova ti daje uspjeh. Zatim kaže ti činiš postojanim, svojoj vjeri oni koji potvrđuju i svjedoče tvoju istinu, koji su prihvatili Allaha kao gospodara i poslanika sallallahu alihi veseleme Muhameda kao poslanika, znači ti si taj koji ni činiš postojanjem e, čvrsti na tom putu, ti si taj koji daješ, daruješ istikamu, ustrajnost na pravom, na pravom putu. Zatim kaže, on je taj koji onome kome želi od svojih stvorenja daje, daje mu ili dariva moć vlast i poslanstvo. Moć, vlast i poslanstvo. Nakon toga, El-Hatabi, rahimahullah, isto tako pojašnjava, a pogledajte kako on pojasnio značenje el Kaže, on je taj koji daje i daruje bez traženja naknade. Danas mi kad jednim drugima damo nešto, očekujemo nešto što će biti uzračeno. Ako ništa mu kažeš, hvala Znači Allah traži to bez naknade, odnosno daje, daje bez naknade. Zatim, El Hulemi Rahimahullah je kazao, El Rahab je onaj koji neizmjerno, neizmjerno daje i to ne iz razloga što neko to zasluži. Zapitaj se kolike blagodati imaš pri sebi, koji ti je Allah šan dao, kojima to basipa dano noćno. Koliko si ti te blagodati zaslužio svojim postupcima, svojim djelima nema ga da je neko zaslužio ove blagodati. Ali je takav da ih daje iako ih nismo zaslužili. I zato ćemo na kraju spomenuti jednu veselu, a to je zašto nevjernici uživaju u mnoštvu blagodati, upravljaju svijetom, imaju rahatluk, raskoš, dunjaluk, sve im je dato. A oni nisu ti koji su Allah Tebare Kvetala priznali kao gospodara, ne zahvaljuju, ne traže od njega, ne dove, nego jednostavno se to pripisuje nekome druge mimo, mimo Allaha te Kako? Zašto? To ćemo na kraju pojasniti. Prvi plod uspoznanje ovog Allahov te barek velikog imena El Vahab jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala opisao se ovim velikim veličanstvenim imenom koje samo njemu dolikuje a on je taj koji daje i dariva stvorenjima ono što on hoće i koliko on te bareke vetala hoće. U tome niko ne učestvuje. U toj odluci. Niti neko može spriječiti ono što je gospodar svjetova odredio. Što nam je znači dao, što nam je podario. Niko u tome ne može znači učestvovati, niti neko može spriječiti ono što gospodar svjetova je odlučio da dadne nekom. Zato mi ne trebamo jednim drugima da zavidimo, jel? Sada shvatamo zašto je zabranjen hasad. Jer Allah je daje kome hoće koliko hoće. Neko ima, neko nema, neko ima više, neko ima manje, neko ima dobro auto, neko ima slabije auto, neko ima jednu ženu, dvije žene, tri žene, četiri žene, neko nema ni jedne, neko ima desetero djece, neko nema ni jedno, neko ima dvoje, neko ima troje, neko ima ženskinje, neko ima muškinje, neko ima ženskinje i muški, neko nema. Ko to daje? Jedan isti, istinski gospodar svjetova, El svima i svoje potpune mudrosti, onoliko koliko kome on te bare kvetala hoće. I zato je jako bitno da ovaj plod spozna i uđe u srce čovjeka kako ne bi zapao u taj hased i zavist, ljubomoru prema drugima, jer onaj koji daje i dariva gospodar svjetova, i naš, i vaš, i njihov, i isti taj koji svima određuje koliko će ko imati. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da je on taj koji daje ljudima, ne samo što u nekom dotičnom trenutku tražiš, nego sve što tražiš, a kada se sjetiš, povratiš malo, koliko ti doviš i koliko dova imaš koje su putio gospodaru sveta ti a on ti sve to podario. Allah Žešano opisuje i kazuje وَآتَاكُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ I on vam daje sve ono što ste iskali i tražili od njega. Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže nakon toga وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا A kada biste pokušali blagodati prebrojati koje su vam date, nikada ne bi bilo u stanju da prebrojite te blagodati. Pokušaj samo da se sjetiš koliko blagodati imaš, koliko blagodati posjeduješ. Da li si u stanju da prebrojiš te blagodati? Nemoj to jednom riječ kazat život, nego piši taj život, šta sadrži, šta nosi od osobina, pa ćeš vidjeti koliko stvari na kojima treba čovjek zahvaljivati gospodaru svjetova. Innal insane kafar. Na kraju Allah šalaka da je to ukazao, da on sve što tražite daje, blagodati, niste u stanju prebrojati koje vam je dao, na kraju kaže kakav je čovjek. Da je nezafalan i nasilan, ne samo da je nezavan, nego da je nasilan, da je to njegova karakteristika koja ga krasi na dunjalu. Da ne zahvaljuje Allahu te bareke vetala, iako Allah ukazuje, ukazuje da je on taj koji daje te blagodati, koji nas je počastio, svim ovim blagodatima i sve što traži od njega i daje i ne prestaje davati, to je njegova osobina koja ne prestaje, on uvijek daje, ali smo mi ti koji smo nezahvalni na tim blagodatima. Vrlo malo nas zahvaljuje i čini je pravi šukr Allahu te barek Zatim gospodar svjetova kaže Ja ejuhan O ljudi, sjetite se blagodati prema vama koje vam Allah te barek ta daje. Zatim kaže, Hel min jer i val Da li postoji neki drugi stvoritelj koji vam obskrbu može dati iz nebesa i iz zemlje, pored njega? La ilaha illahu. Ne postoji i nema božanstva istinskog osim njega koji zaslužno se obožava a kuda se vi nakon svega toga odmećete i okrećete? Allah Đelešan traži da se sjetimo tih svih blagodati koje nam on Tebare Kvetala daje i on ukazuje da je on taj istinski gospodar stvoritelj koji stvara i daje opskrbu iz nebesa i iz zemlje i da ne postoji pored njega drugi stvoritelj koji omogućuje se nešto poput toga da dadne. I na kraju, pa kuda se onda odmećete? Razmislite, promislite Nemojte biti znači od onih koji su nezahvalni i koji to sve negiraju što im gospodar svjetova daje. Zatim gospodar svjetova kaže Lillahi mulku samavati wal ard Zaista Allahu pripada vlast nebesa i zemlje. Pogledajte kako će poslije toga komentarisati Ibn Kesirova ajet. Jahluku ma On stvara što on te barek vetala hoće. Ne učesti u tome niko. Niko ne donosi druge odluke. On znači što odredi to, to stvara. I o tome smo govorili. Zatim kaže, jehebu lime ješa u inasa. On je taj koji poklanja, koji daruje i dariva kome hoće žensku djecu. Allah te barek niko drugi, niti priroda, niti ono što je tek, tek tako došlo, nego ono što si dobio od djece Ahi, to je poklon gospodara svjetova. Zahvaljuj na tome. Zatim nakon toga kaže وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورِ i on je taj koji daje kome hoće mušku djecu, daruje. On ne samo da je daje, nego dariva, kao pokon daje mušku i žensku djecu. Zatim nakon toga kaže evo ju za zauviđuhom zlukurem i nasa ili im daje i mušku i žensku djecu, daruje i mušku i žensku nekome. Znači nekom ovdje prva kategorija. Nekome daje mušku, nekome daje žensku, a nekoga počasti i sa muškom i sa ženskom djecom. Zatim spominje četvrtu kategoriju, kako kaže Ibn Kesir, da ovdje Allah spominje četiri kategorije ljudi. Zatim kaže وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا I on je taj koji čini koga hoće od robova svojih bez djece, bez poroda. Gospodar sve to, znači svoje mudrosti daje i čini koga hoće, znači počasti do ovih kategorija. I kaže innehu alimun kadir, a zaista je on sveznajući i svemogući. Sveznajući zna, kako kaže Ibn zna kome šta pripada, ko je potreban čega, kome će dati nešto od toga. Kadir, svemoćan, da svima da. S druge strane svemoćan da uskrati svima. Radi što hoće u svojoj vlaji. Jahluku maješa, stvara što hoće. Ne pita nikom da li ću, da li neću. Ono što on te bare kao odredi, to biva. Znači pokolja kome hoće mušku, kome hoće žensku, kome hoće dati i mušku i žensku, a koga hoće ostaviti i bez djece. I vidjet ćemo znači da kome je Allah te bare kvetala podario samo žensku djecu od poslanika. Koji je to poslanik? Lut alaih Znači osoba kome je Allah podario žensku djecu. Treba biti zahvalan gospodaru svjetova jer su prije njega i vjerovjesnici počašćeni. Jedni, znači, od vjerovjesnika da imaju samo žensku djecu. Imamo vjerovjesnike koje je te bare kvetala počastio i samo muškom djecom, poput poslanika Ibrahima ali salam. Imamo od vjerovjesnika koga je Allah te kvetala počastio i sa muškom i ženskom djecom, poput našeg poslanika Muhameda ali salatu ali imamo, braćo draga, vjerovjesnike kojima Allah te bare je uskratio. Niti im je dao žensku, niti mušku djecu. Poput Isa i Jahir, ali Znači čovjek kada vidi svoje stanje, prisjeti se poslanika, Allahu i robova, koji su imali ili mušku, ili žensku, ili mušku, i žensku, a imalo i oni koji nisu imali nikako djece. Onda kaže, alhamdulillah, kuli hal, što sam ja bolji i draži Allah od ovih vjerovjesnika koji su uskraćaju od toga. I nađi utjeh u tome. Zatim razmisli o Allahovom kadru, njegovom određenju, njegove mudrosti, svrhi svega toga. Vi znate i one priče koje su ispričane između Musa i, kada je putovao, pa kad su naišli na, na dijete, jel, pa ga ubili. Zbog čega su ga ubili? Da je ostao u životu, šta bi učinio? Allah šano je mudar, sveznajući, ali im zna tvoje stanje, šta će te zadesiti, odnosno tvoju, e, kako ćeš okončati, šta bi to dijete te prouzrokovalo. Može mudrosti takve, jedna od mudrosti, da bi to dijete kada bi postojalo, nanijelo bi ti veliku štetu i nepravdu. Možda bi zbog tog djeta zaslužio vatru. Možda ne bi se trude odgojiš kako treba. Jel, ko što se danas dešava, da su djeca nekima veliko iskušenje, ali su s druge strane nekima velika, velika blagodat posle smrti dijete kao Allah drago prosti ocu majke. Zaista se trudili, pa ta dova čini čuda nakon smrti. I to je jako velika blagodat ko ostaje dijete u islamu nakon svoje smrti. <clears throat> Zatim Allah te ukazuje da je on el taj koji posjeduje i koji daje i dariva ljudima ono što on te bareke hoće. I sve što mi imamo, sve što posjedujemo, to je njegovo jer smo mi robovi gospodara svjetova. Sve što mi, znači, posjedimo, to je sve naše gospodara. Jel? Jela navodi taj jedan primjer u Kur'an da čovjek promisli i razmisli. A mi smo govorili od imena Malik, Melik, Melik, da je ono što mi posjedimo sve od Allahovog posjeda, jer on to nama dao. Sve blagodati koje uživamo, sve što posjedujemo od riska, sve od gospodara svjetova. Allah Đelešan navodi takav primjer. Pa kaže, Dar Allahu meselen abden memluken la yaqdiru ala shay. Allah navedi, kaže, primjer roba koji je u nečijem vlasništvu, koji ne posjedio ništa. Uzmite one robove. Šta je taj rob imao? Ništa. Živio od onoga što mu dadne njegov vlasnik. Doručak, ručak, večer. Ako mu uskrati, nema, ne posjedio. A mi sad shvatamo i shvaćamo da smo mi robovi gospodara svjetova, što u biti znači da ne posjedujemo ništa. Ali u nastavku ajta Allah kaže, nastavlja da opisuje drugo stvorenje, drugog insana kojem je dao, dao nešto od toga. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا Kaže osobe druge koje Allah šan podario nešto od imetka, učinio ga imućin od dunjalku, pa on taj imetak udjeljuje javno i tajno, krijući, znači i prikazujući se pred svijetom kako udjeljuje. Hel jeste on. Da li su te dvije kategorije iste? onaj koji posjeduje i koji ne posjeduje, a ovaj drugi koji posjeduje opet radi Allah tabaraka wa udjeljuje Alhamdulillah, bel la ya'lamun i hvala gospodaru svijetu, ali većina ljudi to ne svača, ne razumije i ne zna. Ovdje Allah Tebare kvetala ukazuje znači činjenicu, primjer da jednog roba koji je u vlasništvu nekoga i taj ne posjeduje, znači ništa njalu kada bi udjelio a mi kada shvatimo stvarnu činjenicu našeg postojanja, da smo mi zaista robovi našeg gospodara, onda u biti ništa ne posjeduje, osim što nam on poput ovog roba, jel ima nešto da jede, dorče, da doručkuje ruča, večera, ima neki odjeće da se pokrije, posteljine gdje će spavati i Mi smo znači potrebni gospodara svjetova, mi smo njegovi istinski robovi, zavisni, znači ovisimo od njega, od gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći plod. Koja je razlika između ovih Allahovi te barek letala blagodati koje daje i dariva stvorenjima i ono što čovjek može da daruje svom prijatelju, komši, bratu, jel majke, majci, ocu i slično. Imam Hatabi Rahimullah kaže, svaki onaj koji nešto daje i koji nešto dariva, u arapskom jeziku je opisan kao vahab ili vahib. Onaj koji poklanja, koji daruje, jer postoji, ima mogućnost. Ja kad imam nešto mogu da dajem, kome hoću. I tako u arapskom jeziku opisa. Međutim, kaže, <clears throat> da li smo mi u sličnom stanju da možemo darovati poput našeg gospodara svjetova, jer kaže gospodar svjetova daruje danonoćno, ne prekida svoje davanje, dok insan samo u određenim trenucima daje. Nisu u svakoj prilici u mogućnosti da dadneš nešto. S druge strane, gospodar svjetova daruje ono što mi nismo u stanju darovati. Kada je čovjek bolestan, ko je kome je u stanju podariti zdravlje? Ti sam vi bolestan, ja kad to obiđem, ja nisam u stanju da ti kažem ustani. Da ti povratim zdravlje, stanje, kako se bio. Ali Allah te bare tala koji daruje to zdravlje. Čovjek ne može imati djece. Šta ja mogu učiniti? Ne mogu ja podariti to. Jer je gospodar svetova taj koji to daruje. Znači, postoje mnoge stvari koje niko ne može darovati osim gospodar svjetova, poput života, smrti, uzimanja znači To je samo njegovo. I njegovo je to pravo. Zato kad čovjek razmisli i promisli, postoji velika, velika razlika između onoga što gospodar svjetova daruje i daje i ono što mi možemo dati nekome, dati nekome na poklon. Zatim gospodar svjetova je taj koji ne prestaje davati. Dok ti neka si bogat, neka si zaradi dnevnicu, dvije platu, jer te plate je sve izračeno šta što radi i koliko ti ostalo daš nekome. Ali Allah te barek tala, dana noćno, u toku dana, u toku noći, sve što tražimo, sve gospodar svjetova daje. Ima li ko da je ustao za, u trećini noći, poslanik sam samo pisuje, da zatraži nešto, da mu dadne. Jel? Znači, Allah poziva i doziva svakog onoga koji ima potrebu hađu, da ustane, da zamori gospodara svjetova da bi mu on se odazvao i dao ono što traži i što išće. Zatim sljedeća ili sljedeći plod, da je poslanstvo koje Allah Tebare daje i knjigu koju šalje preko poslanika, Allahov dar, on odabira kome će to poslanstvo dati, kome će tu knjigu emanet podariti da je on dostavi čovječanstvu ili narodima ili svim, svim svjetovima. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje pa kaže, a pogledajte ovo je dokaz Kesiru za ovo što smo naveli. Ajde, Allah što kaže, قُلِ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ Reci, o ti koji posjediš apsolutnu vlast i moć, ti daruješ kome hoćeš tu vlast. Allah te barek tala, jer on znači posjeduje su tu apsolutnu vlast i moć i od te moći daje kome hoće onoliko koliko on te barek tala hoće. وَتَنْزِيُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَا I ti oduzimaš vlast od koga ti hoćeš vlast, smo mi detaljno pojasnili. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا I ti osnažuješ, ojačavaš koga hoćeš od robova, a unizuješ, ponizuješ one koga ti hoćeš od svojih robova bijedike l'hajr, u tvojoj ruci pripada svako dobro, inneka ala kulli še'in kadir, a zaista si ti svemoćan. Zaista si ti svemoćan. Ovdje Ibn Kesir navodi, Kaže da Allah Tebareke ukazuje na jednu veliku blagodat prema čovječanstvu, a to je da je poslanstvo koje je dato bilo narodu Izraelčanima, da su poslanici dolazili od njih, a Allah je uzeo to što im je darovao te vlasti i moći kao poslanstvo što je podario i premjestio kome? Dao je Arapima. Od Arapa probrao koga? Korejšije, od Korejšije Muhammeda, Muhammeda ali salatu wasalam. Podario poslaniku Muhammedu sallallahu alihi Oduzima vlast od koga on hoće i daje kome hoće. zaključuje, pogledajte, znači to poslanstvo koje je uzeto od njih i zatim je premjestio gospodar sve je podario Muhammedu, Muhammedu sallallahu, sallallahu alihi Zato je, kaže, najveći dar gospodara svjetova nama što je poslao poslanika Muhameda sallallahu alejhi To je najveći dar čovječanstvu. Zbog čega? Zato što je poslanik opisan u Kur'anu da izvodi ljude Allahovom voljom, njegovom dozvolom iz zablude, iz tmina, min zulumati nur, iz velikih, duboki tmina kufra, nevjerstva, ili nur, na svjetlo, a ovdje, kako kažu učinjaci, kada se spominje zulumat i nur, iz tmina kufra, na svjetlo tevhida, ispravnog vjerovanja u Allaha te bareke, te bareke Zatim gospodar sve to opisuje poslanika sallahu alihi wasallam pa kaže Ja ejuhan nabiju inna arsalnake šahiden ma mu wa nadira. O vjerovjesniče, pogledajte kakav je poslanik sa sam opisan sa osobina. Mi te šaljemo kao svjedoka koji će se doći protiv umeta, Zatim Mubaširen koji donosi radosne vijesti, Vanazira i onaj koji dolazi sa opomenom i ukazuje na gospodara svjetova, na prijetnju onima koji odbiju. Wada'ijan ila Allahi bi iznihi munira. I kaže kao daju koji poziva ka Allahu te njegovom voljom i opisuje ga na kraju sirađem munira, svjetiljkom koja svijetli. Ko hoće da se povede, ko hoće da zna koji je put, to je ta svetljika poslanik sa Allahu ih veselene znači skupa za njim, to je put, drži se toga i uspjećeš, doćeš inšao do vječne kuće uživanja. Zatim na drugom mjestu vas subhanahu ta'ala kaže Elif lam ra pa opisuje Kitabu nam i ilijeke li tuhriđa nase mina zulumati ila nur. Mi ti, kaže, objavljujemo knjigu kako bi izveo ljude iz tmina, kufra, nevjerstva na svjetlost upute ispravnog tevhida, vi izni rabbihim ila sirat ila aziz hamid, na pravi put gospodara, znači dozvolom gospodara vašeg, na pravi put, pravi put koga? El aziz moćnog, el hamid, hvali dostojnog. Znači to je taj put. A ko je ovdje taj koji izvodi iz, tih, iz mina? Poslanik sallallahu ve. wasallam. Što vidimo da je blagodat te Allah Tebare tala daje i koji je podario nama je poslanik sallallahu ve wasallam. Najveća blagodat koju je podario čovječanstvu je poslanik Muhammed s.a.v. koji poziva, izvodi ljude iz tmina, koji izveo ljude iz robovanja, robovanja ljudi u robovanje gospodara, gospodara ljudi. Šta su ljudi prije obožavali? i predmete, i kamen, i neživa bića, i živa bića, sve živo su obožavali. I dan danas to čini. Ali okreću glavu od ovog puta gdje, je poslanik Oselem izvodi takve isti tmina na svjetlo i obožavanje gospodara, gospodara ljudi. Međutim, prijašnji narodi koji su bili, oni nisu znači prihvatali da je poslanik poslanog gospodara sveta. On su to korili, on su to odbijali, on su to Imao primjera puno u Kur'anu gdje oni koji su im dolazili kao opominjači od Allaha te barek od poslanika, on su i, oni su ih znači odbijali. Allah Đelešan navodi primjer Salihovog naroda kad su kazali Ulqija zikru alayhi min bal huwa Zar je, kaže, njemu dato da on opominje između nas. Nisu ga prihvatili. Allah odabrao Saliha da bude vjerovjesnik. Nije htio nekog drugog, nego Salih. Ali ga oni nisu prihvatili. Onda se čudim. Zar je njemu data taj zikr? to, ta opomena, ta uputa koju on će on znači, upućivati, ukazivati na pravi put, a mi, kaže, biti koliko nas ima oko njega. Nije nekom poput nas. I onda ga opisuju ko je taj Sali, njihovim jezikom, kako su ga shvatali, kaže ovaj kedvabun naše. Zaista je on onaj koji je veliki lažac i oholnik. Opisuju tako Salija. Nisu htjeli prihvatiti ono sa čim je on došao. Zatim kaže gospodar sve to, se ja'lemune gadan manil gazdabu A oni će sutra znati, sutra kada budu proživljeni, usmrčeni, gospodaru vraćeni, ko je taj ko je bio taj pravi istinski lažac i oholni koji je odbijao istinu. Zatim drugi primjer. Allah Đelešanu navodi za mušrike Meke, koji su isto tako odbili poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu prihvatili Allahov izbor da bude Muhammed alejhi ve selam. poslanik, nego su očekivali nekog drugog od njih. I nisu htjeli zbog te činjenice da prihvati njegovu istinu. Pa su kazali, a e, unzila alejhi zikru bejnina. Zar je njemu, kaže, objavljena knjiga i opomena između nas ili pored nas? Zatim kaže Allah Đelšanu, bel hum fi šakim min zikri ali su oni ti koji sumnjaju, neće da uzmu taj zikri opomenu koja je došla. Opisuje njihovo stanje. Znači oni sumnjaju, neće, ali zbog tog što oni sumnjaju, opisuju kao zar je njemu dato poslanstvo pored nas, koliko nas ima. Nakon toga gospodar Svetova kaže Belemma je azab ali oni još nisu kada iskusili našu patnju. Kada iskuse, ti će tada shvatiti šta su oni odbili i koga su odbili, znači osobu koja je bilo svim svjetovima, koje prihvati uspjeće, koje bude slijedio uspjeće, koji odbije, stradaće i nema znači uspjeha na ahiretu. Mhm. Em indahum hazainu rahmeti rabbike razizil Da li oni posjeduju riznice tvoga gospodara, tvoga gospodara, koje gospodara? El azizul vahab. Moćnog, onaj koji puno daruje. Znači ove riznice koje gospodar posjeduje, od milosti je jedna od tih i poslanstvo kome će darovati. Jer su ajeti povezani. Na početku Allah Đelšanu ukazuje da je on dao kome? Poslanstvo poslaniku sa selem, ali su oni odbili, nisu prihvatili i na kraju opisuje zbog čega su prihvatili. Ali on te riznice kome će milost dati, a kome neće, neće milost, znači poslanstvo. Kome će ukazati da bude poslanik, kome neće. To pripada samo onome El Aziz, koji je moćan, El Vehab, koji daruje kome on te bare kvetala hoće, u tome znači niko nema pravo da sudjeluje. Zatim vlast i moć koju ljudi posjeduju, čovječanstvo koje posjeduje, ono je dar od gospodara svjetova. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu men yasha. Zaista Allah podaje i darije vlast kome on te bareke ve ta'ala hoće. Wallahu wasiun alim. A Allah Đelešanu je vasio, ovo ćemo pojašnjavati, i al, alim sveznajući zna kome će dati. Njegovo znanje obuhvata sve. Zna kome će podariti vlast, a kome će uskratiti vlast. Zatim gospodar svjetova e, u ovom ajetu pita za, i zašto se ljudi čude kako je nekome dato, a nekome nije. A u stvari to je negacija koju mala te bare tava negira da ima bilo ko udjela u ovoj vlasti ili da daje nekom drugom vlasti jer Allah Đelešanu je taj koji daje vlast i niko drugi ne daje, niti učestvuje u tome u toj vlasti. Allah Đelešanu kaže Em lehum nasibu minel mulki fe idan la nasa Da li oni posjeduju udjela u toj vlasti? A kaže, kada bi oni posjedovali taj udio u toj vlasti, ne bi nikome ljudi dali. Pogledaj kakav je čovjek. Kad bi on istinski posjedovao to, nikome ljudi ne bi dao. I danas kad pitaš koga ti smatraš da mogu biti na toj funkciji, pa ti ono, ja, ne znaš šta mogu Teško ti je kazat, znam da imaš te ovlast, da ti imaš tu mogućnost, kome bi je dao? Allah što nas opisuje smo takvi, da ne bi dali nikome. Zatim kaže, em eh, jahsudune nasa ala ma atahumu min fadli. Zar da oni zavide drugima što im je Allah on dao svoj, eh, iz svog blagostanja, svoje dobrote prema njima? da zavidi znači drugima na tome što ima on to daje. To ne smije vjernik dozvoliti sebe. Zatim kaže fa kada atejna ale eh, Ibrahim al kitabe wal hikmete wa atejnahum mulkan azima. A dali smo kaže Ibrahimu porodici isto tako njegovoj kitab knjigu dali smo eh, mudrost kojom će pozivati, kojom će rasuđivati, mulken azima i dali smo im ogromnu, veliku vlast. Znači vaš daje kome hoće i poslanstvo, i mudrost, i daje snagu, moć, upravljanje, vlast na dunjalu. On je taj koji probira i daje kome hoće. I ovo ćemo isto meselo pojasniti kako znači pored vjernika drugi imaju vlast, kako oni poslije, gdje su vjernici u tome. Zatim Suleman Ali Salatu je tražio, kako smo navjeli na početku, vlast od Allah Tebare Kevetala, ali onu vrstu vlasti koju niko ne posjeduje niti će neko nakon njega poslije takvu I Jela Žešan kaže, Kale rabbik gfirli wa hebeli mulke la min Pa je kazao gospodaru moj, oprosti mi i podari mi vlast, kakvu nikome nećeš dati nakon mene, poslije mene. Inneke antal wahhab, a zaista si ti onaj koji, koji mnogo daruješ. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب pa su mu kaže dali i počinili vjetar da puše s koje god strane on poželi. Suleiman upravlja vjetrom, kaže ste, ste, gore, dole. Znam ste tu moć koju je dobio od gospodara svjetova, da upravlja vjetrom. Hoćemo vjetar da i tamo otjera, hoćemo, uništi, daj, puša, ima moć, koju je Allah dao Suleimanu. Da li je neko dobio posle Suleimana ovakvu moć? Niko. Zatim, ne samo to. وَشَيَاتِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ I kada počinili smo mu šeitane, koji su moćni bili u gradnji, mogli su graditi šta god požele, velike kule. I ne samo te šetane, kaže druge šetane koji su ga u vas, ronioci, koji su imali drugu stvar, drugo zaduženje, da su ronili dubinama mora, tražili dragulje, sve živo što se moglo naći od nakita i donosili Sulejmanu Nisala. Zamislite to što je imao Sulejman, te moći. Zamislite tu vojsku šeitana, da su počinje bili Sulejman. Zatim kaže, vaharine mukarranine fil asfad. I druga vrsta šeitana koji su bili okovani u lancima. Zbog čega? Zato što nisu izvršavali naredbe Sulejmana. Bili su kaženi, pa je Sulejman okivao lance. Zatim kaže Hada una famnun au emsik bi gajri hisab. Kaže Allah Đelešanu, i ovo je naše davanje, ovo je naše darivanje, ovo su naši pokloni koje smo dali Sulejmanu. I zatim mu kaže, ako hoćeš, zadrži ih, a ako hoćeš, daruj nekom drugom i nemaš obračuna za to. Neš biti kažen, radi šta hoš od toga. Šta znači ovdje ovo? Znači mi smo ti se ovo darovali, dali, ukazali na to, a ti nakon toga raspolaš kako hoćeš. Prenesi nekome. Učenjaci kažu ima nekoliko znači, imam tabeli navodi. Prvo mišljenje da se misli da je onaj ovlasti koji on dobio moć, da može nakon toga davati kome on hoće. Ove iste ovlasti znači. I vjetar, i šeitane, sve što smo naveli. A drugo mišljenje, da misli se da ako hoćeš te u vrstu šetanja koje se okovao, kaznio, pustio, oslobodi koga hoćeš od njih, jel? Ili ih zadrži u takvom stanju. Niješ biti, kaže, niješ biti pitan zbog čega si to uradio. Allah žal prepustio Suleimanu Lisana. Treća vrsta zbog toga, treći govor zbog, e, kažu zbog toga što je imao puno žena Suleimana Lisana, a imao je i snagu, znate koliko mu je Allah podario snagu, da je imao znači veliki broj žena, pa kaže koliko su mogućnosti tim obići, znači da može spavati i ostalo, a ono što nisi, što ne želiš, zapostavi, ostavi i neš biti pitan za to. Znači to je treći govor. A iman Taberi izdvaja i uzma da je onaj najispravljeno ovaj prvi govor. Znači da je on mogao da kaže kome hoće da prepusti, da podari tu moć ili dio moći koju mu je gospodar svetova podario. A pogledajte kakvu je moć dobio, dobio Suleiman, Suleiman ali Zatim sljedeći put iz Allahove te bareke ve tala dobrote prema stvorenjima ostavlja vrata svoje milosti otvoreni, otvoreni u svakom trenutku. Znači, on je taj koji daruje milost kome on te bare kavetala, hoće. I kad se ovdje kaže na milost, ova milost obuhvata sve. O svi stvari koje uživaš, e, blagodati, ova milost obuhvata. Ne samo, znači, milost ili blagodat upute, nego sve što posjeduješ, sve je to od gospodara svjetova. I ono što ti on dadne, niko ne može uskratiti, niko ne može spriječiti. A ono što ti on uskrati, što ti ne odredi, nema ti čovjeka i nema Isana, nema sile, nema moći na dunjalku koja ti može to podariti ako ti Allah te barek vetala uskratio. Allah kaže Ma jeftahi Allahu linnasi min rahmetin falamum Ono što Allah otvori od milosti svoje prema nekom od robova, nema znači toga koji može to uskrati, koji može to spriječiti. Zatim nakon toga وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ A ono što on uskrati, što on e, učini zabranjenim da se spusti, da ti dođe dostupnim tebi, nema znači onoga koji će ti to, koji će to omogućiti. وَهُوَ الْعَزِيزُ لَحَكِيمُ I na kraju, a on je taj koji je silni i mudri. Pogledaj kako završava. El Aziz, Čovjek kad razmisli da li ovdje baš odgovara to ime, El Aziz. Jer ukazuje na silu, na moć. Ko može upravljati ovim stvarima osim gospodarstva? Ko je izazvan ovdje spriječi ono što on darije? Koje god mogućnosti, evo bujno spriječiti ono što jel, e, odredio da se desi ili da bude počašen neko od njegovih robova. Niko nije mogućnost zato što je El Aziz. Nikomu se ne može suprotstaviti u njegovim odlukama. El Hakim udar u svemu onome što odlučuje. I zato čovjek kada spozna ovo ime, onda je i svjestan, onda je i svjestan Allahovog te bareke govora Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz wa heblena min ladunka rahme innaka antal Gospodaru naš, ne dozvoli da naša srca zalutaju nakon što su upućena. I tražiš od koga? Od Allaha te bareke koji je El i rahmet i milost i sve ono što ta milost obuhvata od blagostanja i blagodati, da ti Allah te bareke ve podari jer je on el Wahhab istinski taj koji daruje. Zatim gospodar svetova ukazuje da je on taj koji nam daje i ukazuje i obaspa nas sa milošću svojom i danju i noću. I da nam je mnoge stvari na dunjalku počinio. Sve što je na dunjalku i što je na nebesima dao da se mi koristimo time. Allah Žešanu kaže Alam وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا ولا هدى ولا كتاب منير Allah Đelešanu opisuje ovdje, ukazuje čovječanstvu da je on počinio sve što je na nebesima i na zemlji da se ljudi koriste tim. I kaže da vas obasipa svojom milošću i danju i noću. U svakom trenutku mi smo, znači, okrivi Allahove Tebare Kvetala milosti. I onda na kraju kaže, pa opet postoje ljudi, ili ima onih od ljudi koji se raspravljaju o Allahu, bez da imaju znanje o tome. Nemaju znanja, nemaju upute, nemaju hudeno oko toga, niti imaju neku knjigu koja je vodi, znači, u tom raspravljanju. I zato žahil je jako opasan, po pitanju kada sebi dozvoli i dopusti da raspravlja Allahu te bare kvetala bez znanja, bez upute, bez svjetiljke, bez znači dokaza o Allahu te bare kvetala. Allah Đelešanu ukazuje na ove velike blagodati koje daruje svojim stvorenjima. Zatim šesta blagodat da Allah Đelešanu daruje i da je njegov dar potomstvo ljudima. Zbog čega sad ovdje navodimo kad smo na početku naveli? Ovdje ćemo navesti da je Allah te barek podario vjerovjesnicima koji su već bili u, starosti, a nisu prije toga imali, imali djece. Znači čovjek nikad ne treba da gubi nadu ako je iskušan i nema dijete. Da gubi nadu da će Allah te kvetala to nekada podariti treba biti ubježen, treba biti ustran, treba dobiti poput znači vjerovjesnika. Ibrahim alaihi salatu wasalam je kazao Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'u du'a Zahvaljujem, hvala Allahu gospodaru svjetova koji mi je podario u starosti koga? Ismaila i Ishaq a onda ukazuje na nešto što je on činio, što je radio, pa je skonto da mu se on te bare odazvao. Završava inna rabbi mi od dua, zaista moj gospodar je taj koji čuje i odaziva se na dovu, na vapaj. On je dobio i tražio od gospodara svjetova na kraju, gospodara svjetova mu u starosti podario djecu. Ali je bio ustrajan, tražio, dovio uvijek, znači od gospodara svjetova. Zatim imamo primjer Zekerijaha koji je isto tako učio i tražio od gospodara svjetova. Hunake da'a Zekerija rabbe. tom, na tom mjestu e, je tražio Zekerija ili je dovio gospodaru svjetova dovom. Pa kaže ale rabbi hebli min ledunke zurrijetan tajjibe. I ovo je dova jedne dove što mi trebamo tražiti. Na tom mjestu je kad Zekerija e, dozivao gospodara svjetova, gospodaru moj, podari mi od tebe potomstvo čestito, bogobojazno. To je tražio Zekerija. neke se mi u dua, a zaista si ti taj koji čuješ dovu, koji se odaziva, koji se odazivaš na dovu. Pa šano opisuje da li se odazvao, da li se nije odazvao takvom vapaju Zekerijaku. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه Kaj mi smo se odazvali njemu i njegovoj dobi. I podarili smo mu sina Jahju. I njegovu ženu smo izliječili, jer je ona bila kakva nerotkinja, nije mogla roditi. Allah, Allah te barek vatala, kad odredi nešto kum fe je kum, budi ono biva, učinio je da to stanje kakvo jeste u tom trenutku, da ona jel, znači da može, da može nositi na kraju roditi sina Jahju. إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا Ali opisuje kakvi su oni bili Oni su, kaže, žudjeli, natjecali se u dobročinstvu, u činjenju dobrih dijela. I oni su nas dozivali u strahu i nadi. I Allah im podario, pa kaže وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ I oni su se, kaže, oni su bili ponizi prema nama. Strahovali su od nas, bojali se od nas. Znači, bili ustrajni, bili pravi oni dobročinitelji. Činili su mnoštvo dobrih dijela. Nadali se i živjeli u strahu i ponizni prema gospodaru svjetova. I na kraju gospodar svjetova im je podario. Čovjeka iskušan sam, nema, ima li lijeka. Kada ga pogleda šta čini, gdje je od Allahovi propisa, nema ga na mapi. A traži lijek kako, na koji način dobije dijete. Poslanici iskušani koji su bili na velikim deređama, ali su bili ustrajni, stano dozivali, tražili, i Allah na kraju počasti dadne, dadne osobe to. A mi hoćemo preko noći neki lijek, neko čudo da se desi, ima li kakav vođa, ima kakav pop, ima kakva institucija, ima kakav lijek, ima kakav doktor, ima li nešto, a ovi, znači, žudjeli, natjecali su činjenjem dobrih djela, pozivali, dozavijali gospodara svjetova i na kraju gospodar svjetova se odazvao. Što ne znači da se neće odazvati odmah nakon tvoje dove, a možda se od onih koji će biti iskušan određeno vrijeme. Na kraju krajeva možda se od onih što neće nikad imati. Pomiri se sa Allahovim te barek određenjem i njegovim kaderom. E, sad dolazimo znači, na završno pitanje i završno meselo, a to je kako danas čovjek kada pogleda i sagleda situaciju u svijetu vidi da Allah te bareke kevetara je taj koji voli vjernike. Znači Allah ono voli vjernike, ne voli nevjernike. Ali kad pogledamo ko ima danas vlast, ko ima moć, ko upravlja svijetom, vidjet ćemo da su to nažalost većini slučajeva nevjernici. Da oni posjetu. Kako znači odgovoriti na to? Kako znači da mi vidimo da oni imaju blagostanje, da imaju uživanje, da imaju kuće, gradove, države, sve ono što čovjek nekada poželi da ima od ovih ukrasa dunjalučke. Kako to shvatiti, kako to razumijeti? Kako razumijete Allahu te bareke tala mudrost da je njima to podario, a vjernicima uskratio koji su smhala jel dozivaju ga, moli, klanjaju i samo njemu te bareke tala robiju. S druge strane samo njemu pripisuju te blago su od njega, dok ovi nevjernici to negiraju u suštini, u osnovi, negiraju niti priznaju da su od Allaha, niti mu zahvaljuju, niti mu šukr, Prvi odgovor, znači ovdje ćemo odgovoriti na nekoliko načina. Prvo, da Allah te bareke ve daje risk obskrbu svakom onome ko uzme za esbabe. Znači, ko se potrudi, uzme za uzroke, Allah Đelešanu tako mu obećava da će, dati, da će mu dati dunjaluk. Kako? U Kur'anu kaže Allah Đelešanu Men kane yuridu l'hajata dunja wa zinataha nuwaffi ilihim a'malahum fiha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Onaj koji bude žudio za dunjalukom, dunjalučkim, varljivim ukrasima, Allah obećava nuvefi ilih. Daćemo im. Daćemo, znači njihov trud ćemo nagraditi za ono što su živjeli, žudjeli, znači su E, E, se upustili u traga i to ćemo im podariti. Allah obećava šta će mu dati. Ko bude samo htio dunjalog, dat će mu ga. Znači, dunjalog sa svim onim što dunjalog nosi sa sobom. I kaže, mi ćemo njihova djela nagraditi na dunjalku fiha. Sve ćemo im dati na dunjalku. Zatim obećava pa kaže, vahum fiha I nećemo ih oštetiti u tome. Trud koji si uložio dobit ćeš i bit ćeš nagrađen za ono što si tražio, što si žudio na dunjalku, dobit ćeš. Međutim, Allah Đelšanu kaže Ulaika alladhina lejse lehum fil ahireti ila nar. Al kaj to su oni koji na ahiretu neće imati ništa drugo osim vatre. Kazna na ahiretu je vatra. Zatim na kraju kaže: "Wa habita ma san'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." i bit će im poništena sva djela koja su činili do tada, sva djela koja su činili do tada i ono što su radili. Ovdje mesela, ako ste čitali Kitabu Tevhid i slušali Kitabu Tevhid, vidjet ćete da su djela onima kojima su poništena djela, oni koji rade djela na Dunjalku iz rije, iz pretvaranja i nisu imali cilj ahireta. Znači, opasno, možeš biti iskren, ali nemaš cilja hireta, nagrade, ono što očekuje vjernike tamo, takvima će djela biti znači upropašena i poništena. Ali ovdje, znači ovo što mi dokazujemo dokaz da svi oni koji budu žudjeli za Dunjalkom, da se natječu Dunjalku, da zarade i steknu na Dunjalku, on će svima njima dati. I obećao da će im dati i neće ništa biti od toga uskraćeno. Sva nagrada za njihov trud će biti Dunjalku. Što znači, ko bude uzeo za uzroke i požurio ka Dunjalku, da ga stekne i ga dobije, on će ga dobiti. Ova druga skupina o kojoj mi pričamo, zar se nisu znači, uposlili samo dunjalukom, dostignućima, e, vladanje, moći i kako će gospodariti na dunjalku. Dobili su ono što su, što tražili. S druge strane, kada čovjek shvati hadis poslanika sallallahu alihi wasallam, gdje kaže da kod Allaha Đelešanu dunjaluk ne vrijedi poput krila mušice, jel' Ili drugi hadis poslanika sa sam da je naišao sa ashaba poput mrtvog jareta, pa kaže ko će dva zati za ovo jedan dirhem. Pa kažu Boži poslanić on, kaže živ ne vrijedi jedan dirhem kad su vidjeli kako je mršav, jel? I kako je, mislim, kakvom je stanju. Kaže, živ ne vrijedi kako tek mrtav. Kaže, dunjalu kod Allaha ne vrijedi onoliko koliko vrijedi ovo kod vas. E sad pogledajte, što ovo se kaže? Hoće se kaže, ko je shvatio suštinu vrijednosti Dunjaluka, ne smije sebi dozvoliti da smatra Dunjaluk velikim, jel? Ne smije sebi dozvoliti da smatra da nevjericu živaju u blagostanju Dunjaluka, jer je on bezvrijedan, nema vrijednosti, zbog čega to što zna da je prava vrijednost, istinska vrijednost, vječna kuća dženet. I kada uzmiješ i shvatiš ženet i vrijednost ženeta i dunjalut, njegov bezvrijednost, onda znaš da oni ništa u stvari ne posjeduju. Tako da onda znaš da oni nemaju nikakve vlasti u tome. To je jedan od načina, jedan od načina kako čovjek da odgovori zašto njima dato. Dato im je nešto što je kod Allaha bezvrijedno. Imamo primjer mušice, imamo primjer znači mrtvog jareta. Koliko je to jare bilo vrijedno znači, u očima ashaba da nisu htjeli dati jedan dirhem. Jedan dirhem. Ni za živo, ni za mrtvo. Znači, toliko kompletan dunjaluk sa svim svojim ukrasima ne vrijedi kod Allaha te bareke A vamo još jedno krilo mušice. Čovjek to kada shvati, onda znači shvatio je veliku stvar na koju može da onaj, odgovori zašto njima dato to, a muslimanima nije. Drugo, vlast i nadmoć na Dunjalu, Kola Đelešanuhu, dijeli u dvije skupine. Znači, nekada vlast i nadmoć daje vjernicima, a nekada daje nevjernicima, drugoj skupini vjernici ono što Allah ono, voli da dobiju tu vlast i da imaju tu vlast, a nevjernici su isto tako dobili vlast zbog slabosti muslimana. Dobili su vlast. Allah Đelšanu opisuje znači ovu prvu vrstu vlasti gdje kaže da će dati samo vjernicima i daje šartove. Slušajte dobro. Va'ada Allahu alladhina amanu minkum wa salihat. Allah kaže obećava i daje šartove. Kome obećava? Da će im podariti hilafet na dunjalku, upravljanje na dunjalku. Od vas onima koji budu vjerovali i dobra djela činili. Prvo, da bi dobili vlast i upravljanje na dunjalku, hilafet, a vidite onda znači prvu generaciju kako su je dobili. Mora imati iman ko sebe i mora imati dobro djelo. Iman i dobro djelo da bi dobili. Zašto Allah šaka stahli Li fil ardi kama min qablihim da bi im podario upravljanje nad Dunjalukom, hilafet nad Dunjalukom, kao što je dao i onima prije, prije njih. Moraju znači vjerovati i moraju dobra djela činiti. Iman, onaj pravi iman. Pravo znači imana i dobrih, dobrih djela. Nakon toga kaže وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَدَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا Zatim će, kaže, njihovu vjeru postojanjom učiniti na dunjaluku. Oni koji budu radili dobro, odnosno vjerovali da dobro, podarit će im vlast i vjeru će im uspostaviti onu sa kojom je on, subhanahu wa ta'ala, To je dinul islam. Znači vjera, vjera islama. I ne samo to, nego će njihovo stanje i, stanje, i stanja straha e, eh, prebasti u stanje sigurnosti. Zamijeniti, znači, stanje straha u stanje sigurnosti. Koliko danas ljudi živi u strahu? A Allah šal obećava kome? Onima koji budu vjerovali i dobra djela činu, da će im sve to podariti. I na kraju glavni šak spominje. Pa kaže Ja Ja'budunani la yushrikuna bi a Oni će samo mene obožavati i neće mi širk bilo koje vrste činiti. To je obećao onima koji budu ispunili ovo. Zatim kaže وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ A oni koji uznevjeruju, posle toga, to su pravi nevjernici. Što znači da Allah te bareke od tala će podariti vlast vjernicima kada ispune ove šartove. Svako, da kažemo sanjanje, da će doći sutra bolje za nas, a da se ne radi na ovome, je znači zabluda. Da kažeš nas deset ćemo izmijeniti stanje, idemo nešto mi da radimo. Nije šrat ništa. Jer je to pogrešan put i meneč koji nije znači išao poslanik sa Allahom i sada. Ovo je ajet gdje su ga nazvali ajet promjene stanja. Ajet znači temkina, ajet porosa, e, ponosa, izreka i vladavine na dunjalu. Koga shvati i koga razmisli. I onda ćeš vidjeti nakon ove spoznaje ovog ajeta i shvatanja ovoga koliko su ljudi u različitim nekim svojim segmentima, shvatanjima vjere i načina kako djelovati, pogrešno shvatili vjeru islamu. Znači ovdje vaš traži se odgoji pojedinac, zajednica, džemat, nakon toga dolazi ono za čim svi Da se popraviš s vjerske strane, duhovne strane, da se pravi istinski vjernik, da imaš iman ko sebe. Zatim da to manifestuješ svojim djelima, da radiš ni samo dobra, dobra, dobra djela, dobre stvari. Sve ono što je poslanik i ashabi sallallahu alihi što su učinili. A šta je to? To je prirod Mekke, jel? Jel ovo poslanik radio? Iman imao, ashabi imali iman, radili dobra djela, pozivali drugi u to. Nakon toga su dobili državu u Medini. Allah stanje straha kojim su živjeli u Mekki pretvorio u stanje sigurnosti. Zbog čega? Zato što su bili ustrajni i na, na imanu i na dobročinstvu, na dobrim djelima i ni Allaha su obožavali istinskim obožavanjem, nisu imali ko se primije sa širka, bilo koje vrste. I Allah je dozvolio temkin, upravljanje i hilabet na svijetu. Nakon njih je došao, nakon znači poslanika došao Bubek, Omer, Osman, Ali, svi su uspostavili ove stvari koje traži Islam od nas, odnosno koji traži gospodar svjetova. I onda vidimo zbog čega nedostaje muslimanima upravljanja i moći i vladavine na Dunjalku. Zato što su daleko od svega ovoga što je pobrajano u kuranskom ajetu. A Allah je što opisuje drugu vrstu drugu kategoriju, pa kaže فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون A kaže, kada su zaboravili na ono čime smo i mi opominjali, na što smo i mi ukazivali. Kad su postali nevjernici, glave okrenuli, nisu htjeli prihvatiti din, fatahna alejhim, kad otvorili smo im svo bogatstvo da im dođe, dunjaluk im otvorili, kad su nevjernici postali, Allah akbar. Razumijete ovaj primjer? Kad su znevjerovali, a Đelšan im podario to bogatstvo. Podario im raskoš, dao im sve. Zbog čega, kaže, i kad su oni još u većem e, poletu bili, kufr nevjerstva koje se osladilo, Allah kaže, kaže, ahadnahu baktete. Tada smo ih iznenada ščepali i kaznili, fe bili blisun, a onda su svi postali, jel, očajni u onom stanju kako im je zadesla zadesla ih smrt.